Rekao je uzvišeni O ljudi, gospodara svoga se bojte Zaista će potres kada smak svijeta nastupi Veliki događaj biti Ja mi la kada budu zakidali na mjeri i na vagi. Allah će im dati nerodne godine i neimaštinu i nepravdu njihovih vladara. To je nesumnjivo Allahov zakon koji nam spominje Resulullah sallallahu alaihi wa sallam. تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا Vidova varanja i zakidanja ima posebno u današnjem vremenu veliki, veliki broj. Mi ćemo ovdje se ograničiti samo na neke vidove od toga. Kako bismo ovim ukazali na druge? Najčešće gdje se pojavljuje zakidanje i varanje jeste prilikom kupoprodaje. وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهاب رأيت الله في الكون خد زلاتنا da se materijal pozlati, a prodaje se kao ispravno zlato. Ili staro, lomljeno zlato, ali izgleda kao novo, prodaje se kao, kao novo. على رغم المجادل بالكلاب رأيت الله في ذا الكون ربا جميع الكائنات له تحابي شواهد أنه فرد جليل على رغم المجادل Od vrsta prevare jeste da se žensko prekrije raznim šminkama i puderima tako da možemo reći u velikom broju promijeni svoj oblik, svoj mazhar, svoju pojavu tako da na taj način privuče ovoga koji hoće da uzme, a inače ne bi uzeo.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 Jedan od uzroka koji direktno vode u neimaštinu, u fukaraluku, koji vode u nepravdu vladara koji svoj bijes iskaljuju nad onima koji su im počinjeni i tako dalje jedan od glavnih uzroka ovoga i drugoga jeste varanje i prevara zakidanje i uzimanje tuđeg haka tuđeg prava Cijeli jedan narod zbog ovoga je uništen. To je bio narod Allahovog poslanika Šuajba. Wa ila medjene ehahum Šuajba. I medjenu posla smo njihovog brata Šuajba. Kale, koji im reče, Ja qavmi abudullahe, ma lekum min ilahin gajru. O narode moji, Allahu ibadet činite. Vi drugog Boga mimo njega ne imate. وَلَا تَنْقُسُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانِ I nemojte zakidati na mjeri niti na vagi. Inni erakum bi khair. Ja vidim da vi dobro živite, da ste dobro stojeći. Wa inni khafu alejkum. Ja se za vas bojim. Ja se za vas bojim Allahove kazne koja vas sve može zadesiti. Wa awfu al kayla wal mizan bil qist. I upotpunite mjeru i vagu pravedno. Wa la tabkhasun an-nasa ashyaehum. Inemojte ljudima zakidati njihovo pravo. ولا تعثوا في الارض مفسدين i nemojte po zemlji zlo činiti nered šireći بقيه الله خير لكم in kuntum mu'minin ono što vam je Allah dao što vam je dozvolio od halala to vam je bolje ako i kako vjerujete oni mu odgovaraju Ja šuajbu, e salatuke te emuruke, e netruke ma ja'budu aba una. Zar te tvoja vjera, o šuajbu, navodi da mi ostavimo ono što su naši preci obožavali, ono što su naši preci, pradjedovi, veličali. Evo, en nef'ale fi emualina maneša, ili da radimo šta hoćemo s naših imetaka. Inneke le entel halimur rešid. Stvarno si ti pametan i mudar. Kale ja kavmi araitum in kuntu ala bejineti mir rabbi. A on im reče, o narode moji, vidite li vi da ja imam jasan dokaz od gospodara svoga? وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا On mi je dao halal imetak. Počastio me poslanstvom i dao mi halal obskrbu. وَمَا أُرِيدُ أَنُ خَالِفَكُمْ إِلَا مَا أَنْهَكُمْ عَنْ A ja neću drugačije raditi od onoga što vam sprečavam da vi radite. In uridu illa al-islaha mastata'at. Ja hoću samo da ispravim stanje koliko mogu. وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ A pomoć dolazi samo od Allaha. عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ Na njega se oslanjam i njemu se vraćam. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِ I narode moj, nemojte da vas netrpeljivost prema meni dovede do toga en yusibakum mithlu ma asaba qauma nuh au qauma hud au qauma salih da i vas zadesi ono što je zadesilo narod nuhov i narod hudov i narod salih وما قوم لوط منكم ببعيد a ni narod lutov davno nije prošao nije daleko od vas Oni mu odgovaraju, kalu ja šuajb, ma nefkahu kathira mimma tekul. Mi puno toga što ti nama pričaš ne razumimo. Wa inna le ne rake fina da'ifa. I vidimo da si ti među nama slab, nemoćan. Wa leula rehtuke le ređemnak. I da nemaš svoga roda oko sebe, mi bismo te kamenovali. Wa ma anta alejna bi aziz, a ti nama nisi ni malo drag. On im odgovara Ja qaumi, o narode moj. Erehti a'azzu alejkum min Allah. Zar vi više držite do moje porodice i moga roda? kojeg se bojite nego do Allaha وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيَّا a njega ste u potpunosti zaboravili zaista Allah sve prati što vi činite وَيَا قَوْمِ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ i narode moj radite vi inni amil a i ja radim fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adabun yukhzi pa ćete vidjeti koga će ponižavajuća kazna zadesiti wa yuhillu 'alayhi 'adabun muqim i koga će trajna nesreća pogoditi ولما جاء امرنا i kada naša odredba dođe Neđejna šuajben Walladina amanu ma'ahu bi rahmetim minna Mi smo spasili šuajba I one koji su vjerovali s njim Milošću našom Wa ahadati alladhina zalamu sajhat A nepravednike Je zadesio Zaglušujući glas Fa asbehu fi djarihim jathimin Pa su osvanuli u domovima svojim nepomičnim. Ke ellem jagne u fiha, kao da do juče nisu ni postojali. Ela bu'den li medjene, neka je proklet medjen, kema ba'idet femud, kao što je proklet i semud. I nesumnjivo, kao što će svako biti proklet, i udaljen od Allahove milosti ko se suprostavlja njegovim propisima i njegovim zakonima. Resulullah sallallahu alaihi wa sallam jednom prilikom prošao je kroz čaršiju i kod jednog trgovca koji je prodavao hranu zavuče ruku da vidi kakva je. Pa kada njegovi prsti osjetiše vlagu, mokrinu toga što se prodaje, upita ga šta je ovo vlasniće hrane. A on mu reče, kiša ga je zadesila Allahov poslaniće. To jeste, pokislo je. A što nisi, to što je pokislo stavio gore, da ga ljudi vide, ko nas vara Nije naš. Hadis bilježi imam i muslim. Dakle, ovo je jedan veliki princip kojeg svaki musliman mora biti svjestan. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem ukazujući na pet uzroka koji dovode do pet nesreća spominje i kada budu zakidali na mjeri i na vagi Allah će im dati nerodne godine i neimaštinu i nepravdu njihovih vladara. I to je nesumnjivo Allahov zakon koji nam spominje Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Ovaj hadis bilježi imam Ibni Mađe i Ulema ga ocjenjuje da je dobar za rad po njemu. Uzvišen je Allah tabaraka wa ta'ala još u mekanskom periodu kada još nema objave šerijatskih propisa govori nam o jednome propisu. Zbog njegove važnosti još u mekanskom periodu. A to je propis prevare. Propis o prevari. Zabrana varanja među ljudima. Kaže uzvišeni te bareke Tebareke ta'ala u tom je kuranskom ajetu Vajlu lil mutaffifin Teško onima koji primjerenju zakidaju. Allazina idektalu ala nasi jesteufun koji punu mjeru uzimaju kad od drugih kupuju. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون a kad drugima mjere na litar ili na kantar oni zakidaju ela yadhunnu ulaika annahum mab'uthun zar takvi ne misle da će biti proživljeni li jeumin azim na veliki dan jeume jekumu nasu li rabbil alamin na dan kada će ljudi stajati pred gospodarom svih svjetova Resulullah sallallahu alaihi sallam nam spominje u sunanu Ebu Davuda hadis kome kaže moli Allaha da te sačuva tjeskobe skobe na sudnjemu danu. Upravo zbog toga što je čovjek svojim rukama zaradio. U drugome hadisu koga bilježi imam i Buharija i Muslim, kaže Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, ljudi će nepomični stajati na sudnjem danu toliko pred gospodarom svjetova da će nekima znoj doseći do ušiju zbog muke i teškoće u kojoj će se naći i iščekujući polaganje računa pred Allahom te barake wa ta'ala a u drugom rivajtu koga bilje Ibn Abi Hatim od Bešir el Gifarija kaže kako ćeš se držati na dan u kome će ljudi pred gospodarom svjetova nepomični stajati tri stotine godina kada ih, kako ih vi na ovom svijetu računate u kojima im neće dolaziti nikakva vijest s neba niti će im bilo šta biti naređeno ovaj ashab reče Allaho poslanit će da, da nas Allah toga sačuva a on mu reče kad legneš u postelju zatraži od Allaha da te sačuva nevolja sudnjeg dana i lošeg polaganja računa islamska ulema definišući prevaru i varanje kaže El Munawi poznati komentator hadisa kaže to je da se pomiješa ono što ne valja sa onim što valja neispravno sa onim što je ispravno. Dakle, ovim ne određuje da je to samo u trgovini, već je to u bilo kojem vidu emaneta među ljudima. Isticanje nečega što nije tako, bilo kakav vid varanja i prevari. Dok Ibn Hajar, el-Hejfemi, u definiciji prevare kaže to je da se prikrije u trgovini ono što kada bi se pokazalo ne bi ga niko uzeo ili dotični ga ne bi prihvatio dok drugi kažu to je da, cr, da srce postane crno i da lice postane namršteno. To nam u stvari ukazuje na dvije velike bolesti, a to je a to je hiqd i ghil hiqd to je da čovjek gaji u sebi mržnju i netrpeljivost prema nekome Želiti nanijeti nekome zlo i nepravdu. A gil, to je u stvari svaki vid neispravnog odnosa prema drugima. Svaki vid zakidanja. Pošto vidova varanja i zakidanja ima posebno u današnjem vremenu veliki i veliki broj. Mi ćemo ovdje se ograničiti samo na neke vidove od toga. Kako bismo ovim ukazali na druge? Najčešće gdje se pojavljuje zakidanje i varanje jeste prilikom kupo-prodaje. Ljudi tom prilikom sakrivaju mahanu robe, da bi je što bolje prodali. I to je najčešći vid zakidanja. Zatim se zakidanje može pojaviti u količini da se pokazuje količina kolika ona u biti nije. U vrsti da se prikazuje vrsta koja nije. U pojedinim dijelovima robe koji su pomiješani sa ispravnima, neispravni ili slabije vrijedni sa više vrijednima. Može se pokazivati u temeljnim osobinama robe, a može i u njihovom porijeklu. Često se pojavljuje vrsta prevare prilikom trgovine, prilikom prodaje, kada se pokazuje roba drugačijom nego što ona jeste. Stavi se u veliku posudu čije je dno udubljeno. I ako na toj posudi piše težina toga što se prodaje, ali veličina te posude prevari čovjeka da je da je to ono toliko koliko se prodaje. Ili, što je najčešće među ljudima danas, da se ne pokaže stvarna cijena. To zovu psihologijom kupo kupoprodaji. Da stavi cijena je 1,99. Neće da stavi 2. Neće ga. Zato što se valute ove dunjalučke mijenjaju. Samo ahiretska ostaje. A to se vabi. Dakle, to je jedan vid naučenog i smišljenog varanje među ljudima. Tako da čovjek obrati pažnju na ono jedan, a ne obrati na ono ostalo. Ono jedan se piše većim brojem, a ono ostalo manjim brojem i tako dalje. Ti vidova ćete naći koliko god hoćete i nećete. Zatim, od vidova varanja jeste miješanje dobrog sa lošim ili kvalitetnom sa, kvalitetnog sa manje kvalitetnim. Od čega je, na primjer, u tečnostima miješanje vode sa mlijekom ili vode sa benzinom. Iako onaj koji to prodaje reče ja to prodajem po manjoj cijeni nego onaj koji to ne miješa. Ali na taj način si dobio mušterije. Tako da si ih prevario na jedan drugi način. Ili da prodaješ neku robu, a uz tu robu daješ određene kartice koje će se na kraju izlačiti i koje će dobiti nagradu na kraju. S time, što ćeš tim takvim postupkom drugome oduzeti posao koji nije u stanju to da, da učini. Dakle, to je jedan od vidova prevare. Kod zlata, na primjer, da se materijal pozlati, a prodaje se kao ispravno zlato. Ili staro, lomljeno zlato, ali izgleda kao novo, prodaje se kao, kao novo. Od vrsta prevare jeste da se prodavnice u kojima se prodaje na takav način nakite, na takav način osvijetle da ne prikazuju stvarnost te robe kakva je ona. Ili da se roba pohvali na određeni način ili što ćemo naći među ljudima često da se kaže ovu robu, ako se radi na primjer o automobilima, ovu robu uzmi pa je sam isprobaj a ti si svjesta njene mahane i nećeš da je kažeš. Već kažeš ti je isprobaj. Što znači ako otkriješ, nisam ja kriv ako ne otkriješ. Ili da se pomjeri kazaljka na brojčaniku, da se ne prikazuje kilometraža kolika je kod automobila. Svakako da neće biti ista cijena ako je automobil više prešao. Ili da se oboje kola pred, pred prodaju, da ona izgledaju lijepo, a kako je unutra, to je drugo pitanje. Jedan od čestih isto vidova prevare jeste da se mušteriji kupcu ne dozvoljava da oproba robu, nego direktno uzmi ovakvu kakva ona jeste. Ili se napiše u prodavnicama ne dozvoljavamo vraćanje robe ili njenu zamjenu. To je svakako u suprotnosti sa šarijatskim propisima. Isto tako naći ćemo i one koji dovode svoje prijatelje koji ne želeći kupiti dotičnu robu hvale i kažu ja bi ovo daj meni prodaj za to za tu i tu cijenu a on uopšte ne želi da se da se natječe u kupovini te robe nego hoće time da dobije mušterije dotičnome svakako da će imati u tome i on nekoga udjela i, i zarade od onih koji se bave klanjem stoke imamo primjera da dadnu stoci soli kako bi izgledala ugojena ili da vime zavežu kako bi izgledalo da daje mlijeka i tako dalje više ili prilikom klanja da napušu na određeni način da napušu to meso da ono izgleda puno veće sve su to neki od vidova prevare u kupoprodaj od prevare u pogledu braka. Naći ćemo isto tako da se često dešava da se sakrije bolest i mahana kod dotične osobe. Tako da je ona tek otkrije nakon udaje ili ženitbe. Što je vrsta svakako prevare. Od vrsta prevare jeste da se žensko prekrije raznim šminkama, i puderima, tako da možemo reći u velikom broju promijeni svoj oblik, svoj mazhar, svoju pojavu, tako da na taj način privuče ovoga koji hoće da je uzme, a inače je ne bi uzeo. Ili se farba kosa u crno, ili se rastavlja među zubima i tako dalje. Dakle, da bi izgledala ta osoba drugačijom nego što ona jeste od vrsta prevare, posebno kod staratelja u pogledu žena, jeste i to da ne uloži dovoljno truda da pronađe onoga ko bi bio adekvatan, ko bi bio pogodan za tu djevojku kojoj je on staratelj. Dakle, dužan je da se potrudi da sazna ko je dotični koji traži, koji traži njegovu čerku da se njome oženi neki opet hvale dotičnoga onim što nije pri njemu i na taj način žele da dobiju djevojku hvale kako je od namaza hvale kako je od ibadeta i tako dalje a on jadan ne zna ni put do džamije a ista ista slika se pojavlja, pojavlja i kod djevojaka Veliki je ovdje musibet što nalazimo da se ne poznaje šarijetski propis. Ako te neko pita o dotičnoj osobi kakva je ona dužan si da kažeš u pogledu braka i to se ne ubraja u gibet jer njima je zajedno živjet a ne tebi. I bolje je sada da se to sazna nego kad ima dnu djecu pa onda dođu problemi i dolazi do rastave braka. Dakle, dužnost je da se upoznaju na šariatski način ne ašikovanjem, već preko onih koji poznaju i jednu i drugu osobu, na taj način da je upoznaju, pa ako su zadovoljni sa njom onakvom kakva ona jeste, elhamdulillah, a ako nisu opet, elhamdulillah, neka svak traži ono što je za njega. Od vrsta varanja jeste isto tako u pogledu na nasihata. Musliman je muslimanu ogledalo. I mumini jedni drugima nasihat čine dok munafici licemjeri jedni druge varaju i lažu neistinu im govore i zavaravaju tako da je dužnost u pogledu ovoga da se popravlja sramota ili mahana koja se nalazi do, kod dotične osobe. To je isto tako od emaneta. Zatim, da se otkloni, da ne bismo bili od te vrste koja, je, koja čini prevaru i varku, da se otkloni ezijet od osobe koje se ezijet čini. Da se pouči onome što ne zna. Da joj pomognemo u onome što joj je potrebno. Radilo se o pojedincu ili o džematu. Što znači u džematu ili u pogledu pojedinca. Ako se vidi da je potreba za nečin, a dotični ne priskoči u pomoć, taj je iznevjerio to i taj je prevario taj džemat ili tu osobu ili taj emanet. Zatim da se prekrije sramota. Zatim da se nesporazumi izmire izglade. Da se svaka šteta od takvih otkloni. Da se dobro svakome želi. Da se naređuje dobro i odvraća od zla da poštujemo starije, a da smo milostivi prema mlađima. Da lijepo sve savjetujemo, da volimo drugima što i sami sebi i da mrzimo drugima što mrzimo i sami sebi. Prenosi imam at Tabarani od svojim senedom od Džeri Ribni Abdullaha El Beđelija da je poslao svoga slugu da kupi konja. On ga je kupio za tri stotine dirhema i došao sa prodavačem kod Džerir ibn Abdullah el Beđelija da mu ova isplati. A on mu reče, pošto ste pazarili, ovaj reče, za tri stotine dirijem, kaže mu, tvoj konj vrijedi četiri stotine. Da li pristaješ na to? Kaže, ako ti to vidiš tako, ako si ti zadovoljan s tim, kaže, vrijedi on pet stotine. I tako je išao dok mu nije isplatio konja za osam stotina dirijema. Dakle, duplo više nego što je ovaj tražio, želeći nasiha drugome. Ono što ja ne bi, ne bi, ne bi ni drugome, ono što ja sebi mrzim, mrzim i drugome. I to je to bilo temeljno i ispravno shvatanje ovoga principa. Od vrsta kako će se čovjek kloniti prevare i varanja jeste da čovjek bude svjestan odgovornosti U ome smislu najveće odgovornosti, a to je kada Allah tabaraka wa ta'ala nekome povjeri određenu vlast. Radilo se to u tvojoj porodici, radilo se to u džematu, radilo se to među muslimanima i tako dalje. Onaj ko to iznevjeri, hadisi Resula sallallahu alaihi su žestoki u pogledu toga. Jer je žestoko što je taj dotični uradio. Hadis u muslima ovoj zbirci, u Buhari muslima, ali muslima je muslimov je rivajet, kaže ma min abdin jesterihu Allahu jesterih illahu ra'ije nema nijednog roba kome Allah dadne nešto u vlast jemutu jeume jemut koji umre kada umre vohuva gašule koji ih vara u tome jedno govori, drugo radi, tako dalje ne ispunjava ono zbog čega je preuzeo to harramahu Allah harrama alayhi al-janna illa harrama alayhi al-janna adamu Allah neće haram učiniti jannat u drugom Buharinom rivajetu kaže ma min muslimin jestar'ihu illahu ra'ije kome god muslimanu Allah tabaraka wa ta'ala dadne da nekoga vodi i predvodi Dakle, prihvati neki opšti emanet među ljudima felem juhet hum binushi i ne bude ih savjetovao lem jeđid rajihat al džennet neće osjetiti džennetskog mirisa takav mnogi zapostavljaju pitanje odgoja djece. I u tome pogledu mnogi su uzrokom da im porodice budu u džehennemskoj vatri. Imam Ibn Al-Qayyim, rahimahullah, opisujući ovo slikovito, kako bi trebao da bude jedan čovjek u svome odnosu prema svojoj djeci, kaže وَكَمْ مِمَّنْ من أَشْقَى وَلَدَهُ وَفِلْذَةَ كَبِدِهِ في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تربيته وإعانته على شهواته koliko i koliko li je onih koji su nesretnim učinili svoju djecu dijelove njihovih džigerica i na dunjalu koji na ahiretu zapustivši ih ne odgajajući ih kako treba i pomažući im u njihovim šehvetima u njihovim strastima jez'umu ennehu jerhamuhu يزعم أنه يكرمه وقد أهانه ويزعم أنه يرحمه وقد ظلمه takav misli da im daje počast, a takav tu svoju djecu ponižava. Misli da im je milostiv, a on im u stvari nepravdu i zulum čini. Takav neće vidjeti koristi od svoje djece, niti će im pribaviti dunjalučku niti ahiretsku korist za njih. ولو اعتبرت فساد الأولاد لوجدت أعظمه من قبل الآباء A da pogledaš i pouku uzmeš iz toga što su djeca na krivom putu i neispravna, u većini slučajeva ćeš vidjeti da je to došlo od njihovih roditelja. Dakle, prevarili. Iznevjerili oni sami. Pa im se vraća ono što su, što su svojim rukama učinili. Kod jednog službenika, pokazuje se prevara da ne dolazi na vrijeme da prije vremena odlazi sa posla da posao koji radi ne obavlja onako kvalitetno kako treba i kako umije i kako može da odgađa poslove koje može da učini odma i tako je u svim drugim emanetima kod onoga koji uči studenta da ne nauči kako treba da vara na ispitu da gleda da prođe da se provuče kako bi dobio zaposlenje i tako dalje i na kraju da spomenemo i prisjetimo se kakve sve loše i štetne posljedice nosi sa sobom varanje i prevaranje Uzvišen Allah kaže inna rabbeka le bil mirsad. Tvoj gospodar je u zasjedi. To jeste, nemoj olahko da shvatiš ovo pitanje. Nemoj olahko pored njega da prođeš. Čuvaj se Allahove kazne i njegove prijetnje. Isto tako, tvoja ispravnost prenosi se i na tvoju čeljad. A tvoja neispravnost prenosi se i na tvoju čeljad. Dobro se vraća dobrim, a zlo zlim. Prisjetimo se kazivanja o Musau, ale selam i Hadiru, Hidru. Kada su došli u mjesto gdje su im odbili dobročinstvo učiniti i ugostiti ih, Musa, ale selam, ispravlja onaj zid. Pa Hadir ili Hidr ispravlja onaj zid, pa ga pita Musa, ali sam zašto to? Mi su nas ugostili, ti ovo činiš im dobročinstvo. A on kaže, ovaj zid pripada dvojici jetima. Pod njim je riznica jedna, koja je pripadala njihovom pretku. Wa kane ebuhuma saliha. Njihov otac je bio dobar čovjek. Ovdje se spominje da nije direktno otac, već neko od predaka. Musa, alaihi selam, kao Allaho poslanik. I Hadir dolaze na to mjesto da ispune ono i da upotpune ono što je činio njihov jedan od dobrih predaka. Da bi taj zid stari ostao dok oni punoljetstvo ne dožive i ne dođu do toga svoga prava, do tih riznica koje im pripadaju. A u drugom slučaju kaže uzvišeni وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا Neka se poboje oni Neka se poboje oni da su ostavili iza sebe nejaku čeljad za koju se boje. Neka se Allaha ovi boje i neka istinu samo govore i ono što je ispravno. Od posljedica varanja i prevare jeste da je to put do džehennemske vatre. To ukazuje na neispravno srce – Srce onoga koji je krenuo putem propasti. Prevara i varanje udaljava čovjeka i od Allaha te bareke ve taala i od ljudi. To ukazuje na slabost imana. Prevara isto tako čini da čovjeku dova ne bude kabul. Prevara čini da se ukida bereket čovjeku u imetku i u njegovom životu. Prevara dovodi do neimaštine i dovodi do zuloma nepravde vladara i kada pogledamo među svijetom vidjet ćemo da većina onoga što se upravo dešava među ljudima jeste u stvari plod prevare i varanja, plod zakidanja kako u opštem, tako i posebnom smislu. Molim Allah te bareke ve taala da nas učini od onih koji gledaju i nastoje da kako Allahove tako i ljudske hakove ispune od onih koji su daleko u potpunosti od svakog vida varanja i prevare od onih koji ispunjavaju Allahove propise i uspostavljaju njegov zakon od onih sa kojima je Allah te bareke ve taala zadovoljan قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد Poštovana braćo, jedno od vrlo ružnih svojstava koje je ovaj šerijat ovaj vjerozakon pokudio jedno od svojstava na koje je islam upozorio i za koje je teška prijetnja izrečenja izrečena u Allahovoj tebareke wa ta'ala vjeri jedno od svojstava koje je osnova svakoga zla koje je uzrok svih nevaljalština na ovome svijetu jeste laž, jeste neistina. A to je da se radi i govori drugačije nego što je u stvarnosti. Poznato nam je da su munafici u vrijeme Resulullah sallallahu alaihi ve sellem dolazili mu i govorili nešhadu inneke la Rasulullah. Mi svjedočimo da si ti Allaho poslanik. A onda Allah kaže Wallahu ja'lamu innaka la rasulu. Allah zna da si Allahu poslanik. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. A Allah svjedoči da su licemjeri lažljivci. I ako su rekli istinu, oni su opet lažljivci. Zašto? Zato što kažu da tvrde da vjeruju u tvoje poslanstvo, da si ti Allahov poslanik, ti jesi Allahov poslanik, ali nije istina to što oni kažu da su oni toga objeđenje, da oni to tvrde i da i iza toga stoji. Pošto se u današnje vrijeme ovo loše svojstvo i ova loša osobina u mnogome proširila i pošto su ljudi u dosta slučajeva olahko shvatili ovo pitanje, tako da je laž postala sredstvom njihove komunikacije ono što se najčešće koristi na njihovim sjelima u međusobnim razgovorima i tako dalje potrebno je ukazati na štetnost ovoga i šerijatski stav koji u potpunosti ukazuje na činjenicu da jedan musliman ne smije ni u kome slučaju biti na putu takvih ili biti sa takvima koji nemaju svojstvo iskrenosti i koji, se, ko, i koji imaju uzase svojstvo neiskrenosti. Laž i neiskrenost može biti u riječima. Može biti u dijelima. Može biti kada čovjek šuti, pa ne, do, pa ne podupre istinu ili ne spriječi zlo pa ga svojom šutnjom odobrava. Laž može biti rukom i na mnoge druge načine, kao što je i šaret pokazati na nekoga i tako dalje. Nesumljivo da mnoga zla proističu iz laži i neiskrenosti, od čega je na prvom mjestu licemjerstvo, mjerstvo, nifak. Resulullah sallallahu alaihi ve sellem u svome hadisu koga bilježi imam al Bukhari i muslim kaže ajetul munafiqi thalath. Tri su svojstva munafika. I da haddese kedeb, kada govori laži, to mu je prvo svojstvo. Dakle, ne gleda da govori istinu i ono što je pravo. Ne boji se da će ga Allah tabaraka wa ta'ala za to pitati. Jer ne sumnjivo da je ovaj jezik I cijelokupno ovo tijelo jedna od Allahovih tebareke ve ta'ala blagodati. I ako se ona ne upotrijebi u dobro, već u zlu, ako se ne upotrijebi u onome što je Allah tebareke ve ta'ala dozvolio i propisao, onda će uzvišeni pitati čovjeka za taj emanet, da li ga je ispunio, a to je iskrenost u govoru, iskrenost u svim vrstama dijela. I zato su oni koji dolaze na mjesto iz Allahovih poslanika kako su spomenuti u kuranskom ajetu fa ulaika ma alladhina na'ama Allahu alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin to su oni koji će biti uz Allahove poslanike i uz iskreni a koji su iskreni walladhi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi onaj koji dolazi sa istinom i potvrđuje istinu dakle od njega proističe istina i takav radi po toj istini i pomaže tu istinu. Od zala koja proističu iz griješenja neiskrenosti jeste isto tako i prevara i varanje. Predstavljanje ljudima nečega u svjetlu kako ono nije ili onakvim kakvo to nije. Isto tako je pronevjera ili iznevjeriti nekoga od vrsta laži ili od ogranaka koji koji se granaju od laži i neistine. Ibn Hazm ukazujući na veliko zlo laži i neistine kaže nevjerovanje, kufr, je jedna podvrsta laži. Nevjerovanje, kufr, je jedna podvrsta laži. Što znači izlaži se mnoga druga zla granaju, a od najvećih i najpoznatiji jeste nevjerovanje. Jer čovjek ne priznaje istinu, poriče istinu i dovoljno nam je to kao primjer da uvidimo zle posljedice ovog lošeg svojstva. Uzvišeni Allah opisujući one koji ne drže do iskrenosti i koji nisu istano ljubivi, kaže innema jefteril kezib samo izmišljaju laž oni alladina la yu'minuna bil ahira koji ne vjeruju ahiret koji ne vjeruju da će odgovarati pred Allahom te bareke taala wa ulaike humul kazibun takvi su lažljivci A na drugom mjestu proklinje one koji laž govore i rade, pa kaže lanetullahi alal, alal kadribin. Neka Allahu Allahovo proklestvo na lažljivce, na one koji nisu iskreni. Kao posljedica neiskrenosti Allah te baraka wa ta'ala spominje i to da ne upućuje takve. Inna Allaha la yahdi man huwa musrifun kezzab. Allah ne upućuje one koji su oholi i one koji su koji su neiskreni koji neistinu govore El Mawardi poznat islamski učenjak ukazujući na štetnost i zlo laži kaže svako zlo i svaka nevaljalština iz laži proističe. I ne može čovjek ničim većim biti iskušan od laži. Kao musibeta. A ne može mu biti data veća blagodat od iskrenosti. Jer iman proističe iz iskrenosti, a kufr iz neiskrenosti. Poznata mi je događaj sa onom trojicom koji su izostali iz pohoda na Tebuk. Kako nam opisuje u mnogim rivajtima Ka'ab ibn Malik. Kaže, sa Allahovom pomoći toga dana samo nas je iskreno spasila. A svi oni koji su bili neiskreni sa Allahovim poslanikom, ali sad vas salam, okarakterisani su kao munafici, kao licemiri. miri i poznata mi taj događaj kolika je vrijednost te iskrenosti i o tome je Allah ajete u Kur'anu objavio između kojih je ja i hledina amenu takullahi wa kunu ma'a sadiqin ovi koji vjerujete bojte se Allaha i budite uz iskreni budite uz pošteni budite uz one koji čija će, čije će riječi biti iste kao i dijela, a dijela kao riječi, dakle koji će potvrditi istinu u cjelokupnom svome životu. Dakle, to je osnova jedna na kojoj musliman treba da bude. Iskrenost, istinoljubivost i udaljenost od bilo koje vrste laži. Jedino gdje se dozvoljava da čovjek može da ne kaže onako kako jeste, to su tri slučaje. I to su izuzeci i iznimke. Kako nam bilježi Ummu Kulthum, radijallahu anha, u rivajetu koga bilježi imam i muslim. A to je prvi slučaj u ratu, drugi slučaj da se izmire dvojca i treći slučaj kada čovjek govori svojoj ženi i žena svome čovjeku. Ovaj rivajet nam pojašnjava drugi rivajet koji je u Buhari i Muslimu. A u kom je Resulullah sallallahu alaihi kaže Lejsel kezabu ledhi yuslihu bejne nas. Nije lažac onaj koji izmiruje među ljudima. Dvojicu zavađeni hoće da izmiri. Wa yaqulu khayran, pa kaže dobro, Evo ju nem mi hajren ili uveća dobro više nego što ono jeste. Dakle, sakrije zlo, a prikaže samo dobro s jedne strane ili uveća ono dobro više nego što ono jeste. Da bi na taj način izmirio dvije osobe. Dakle, to je ta situacija kada čovjek treba da nastoji da učini veće dobro makar i ne istakao ono onako kako jeste makar i ne istakao ono onako kako jeste od vrsta neistini i laži jeste na prvom mjestu i najveća vrsta laži laž na Allaha te baraka ta'ala i na njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam uzvišeni Allah kaže وَلَا تَقُولُ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبُ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ I ne govorite ono što vaši jezici opisuju, to jeste ono što nema podloge u stvarnosti. Ovo je halal, a ovo je hara, a ovo je haram, da biste na taj način izmislili laž na Allaha. Jer onaj ko govori o Allahovoj vjeri, a ne znajući je i drugačije nego što ona jeste, takav kao da je rekao Allah je to tako propisao pa je na taj način slagao na Allaha te barake wa ta'ala a to je najveća vrsta laži i uzvišeni Allah ne čekajući hukum presudu na sudnjem danu takvima rekao je inna alladhina yaftaruna ala Allahi al-kadhiba la yuflehun oni koji izmišljaju laž na Allaha neće uspjeti neće uspjeti u svojim dunjalučkim poslovima u tome što su željeli ostvariti i dobiti i neće uspjeti na ahiretu, to jeste neće dobiti nikada džennet, niti će se ikada džehennemske vatre spasiti. I to je najveća vrsta laži lažna Allah tabaraka wa ta'ala i na njegovog Resula sallallahu sallam. A u drugom hadisu koji je mutafakun alaihi kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam men kezeba alaihi muta'amidan fel jetebeva meqadehu minan nar. Ko na mene slaže namjerno neka sebi pripremi mjesto u džehennemskoj vatri. Od lažina Allaha te bareke ve taala i na njegovog resula sallallahu alejhi ve sellem jeste uvođenje novih stvari u vjeru, novotarija, bid'ata koji su se u današnje vrijeme u velikoj mjeri proširili. I musliman treba da ima jedno veliko pravilo u svome životu. A to je sve ono na čemu nije bio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegovi ashabi od pitanja vjere sve to batil neispravno I nije primljeno kod Allaha te bareke ve taala i onaj ko bude drugačije radio nego što je radio Allahov Resul sallallahu alejhi ve sellem i njegovi ashabi slijedeći ga u dobru. Ko bude drugačije radio nesumnjivo da neće imati sevaba, već će imati veliki veliki grijeh. I mnoga pogrešna shvatanja na taj način su uvedena među muslimane. I to je velika jedna kočnica da se islam učvrsti prvo među muslimanima, a onda proširi među drugima. Mi ćemo naći mnoge da su shvatili, ili im je tako rečeno, da je islam za mrtve. Kad ko umre, donesi kovertu, hođi nek ti on prouči hatmu, nek prouči tevhid i tako dalje odnos prema Resulu i njegovom sunnetu sallallahu alejhi ve svodi se na proslave proslavu njegovog rođendana što nema nikakve osnove i veliki je grijeh u Allahovoj te baraka va taala vjeri jer to je uvođenje propisa koje islam nije dozvolio i Allah te baraka va taala je to strogo i najstrožije zabranio jer potom onda ćemo slaviti i Isaov rođendan pa da budemo malo bliski kršćanima još bliže i više i onda ćemo i Musao slaviti i Ibrahimov rođen dan i svi Allahovi poslanika i onda ćemo cijele godine proslavljati i cijele godine teferičiti i lijepa vjera. Od te vrste laži su i turbeta koja su postavljena širom svijeta kojima se laže ljudima i kojima se izmišljotina potvara na Allaha te bareke ve taala gdje ljudi dolaze i ubacuju novac mole mrtve ili mole Allaha kod tih turbeta misleći da je tu bereket i Allahova blagodat i blagoslov i najveći teret i najveću odgovornost u pogledu ove vrste snosit će učeni snosit će hođe snosit će efendije snosit će imami jesu li prenijeli istinu ili su je ili su je tajili ako taj taji istinu, jedan je od lažaca. Jedan je od onih koji neće da se istina proširi. A kamoli ako ne dozvoljavaju da se ona širi? A kamoli ako ne podpomažu istinu? A kamoli ako su oni ti koji izmišljaju laži neistine na Allah da barek wa ta'ala i njegovu Resula sallallahu alaihi sallam. Wa yawm al-qiyamati kaže uzvišeni Allah, a na kijametskom danu tera allazine kezebu ala Allahi vujuhuhum musvadde vidjet ćete crna lica onih koji su laž iznosili na Allaha te baraka wa ta'ala crnih lica će izaći od muke koja će ih zadesiti kad vide Allahovu prijetnju da se ostvaruje i njegovu kaznu da počinje to je najveći grije koji čovjek može uraditi uz širk da izmišlja lažna Allah te bareke ve taala i njegovu vjeru mijenja. I to je najveći vid prevare i potvore. Od vrsta laži koje se dešavaju među ljudima jeste da čovjek izmišlja laž da bi druge nasmijao. Da bi druge nasmijao u društvu, na sjelu i tako dalje. Hadis Resula sallallahu alaihi sallam koga bilježi imame Budavu, Tirmizi, Ahmed i Darimi kaže Vajlun limen jekribu li judhike l'qavm Teško li se onome koji izmišlja laž da bi druge nasmijao? Vajlun lehum, vajlun lehum. Teško li se takvima, teško li se takvima? od vrsta laži koje se često pojavljuju među ljudima jeste i neiskrenost, neistina u kupoprodaji. S jedne strane, onaj koji kupuje nastoji da omalovaži, pocijeni robu, ako zna njen kvalitet, da bi što lakše prošao i što jeftinije dobio tu robu. S druge strane, onaj koji prodaje, hvali lob, robu neistinito, svojstvima koja nisu u njoj, da bi što prije prodao tu svoju robu. <coughs> Resulullah sallallahu alejhi ukazujući nas na, ukazujući nam na opasnost toga kaže el yaminul kadhiba munfiqatu lisilati silati mumhiqatu lil kesb zakletva neistinita čini da se što prije roba proda ali da ne bude hajra u toj zaradi kako bilježi imam Buharija i Muslim a na drugom mjestu kod imam Muslima kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem: sallam la yukallimuhumullahu yawm al-qiyamati wa la يزكيهم S trojicom na kijametskom danu Allah neće uopšte razgovarati. Niti će ih očistiti od grija. Od te trojice jeste i čovjek koji je koji se zaklinje neistinito da bi prodao svoju robu. Dakle, koristi Allahovo te baraka wa ta'ala ime da bi, da bi dobio dunjaličku korist. Od neistina koju ko, koje nalazio među ljudima jeste da se često neistina govori djeci. I na taj način s jedne strane se čini grijeh, a s druge strane učimo tu djecu tom lošem svojstvu. Prenosi se od Abdullaha ibn Ammar radijallahu anu da je jednom prilikom Resulullah sallallahu alaihi sallam bio u njegovoj kući pa ga majka pozva kao malo djetešće. Pozva ga, a tada je Resulullah ali sad sam bio prisutan tu kod njih. I reče, o Abdullah, dođi, daću ti nešto. Što obično roditelj govori. Dođi, daću ti nešto. A pita je Resulullah sallallahu alaihi sallam, a šta si naumila mu dati? Kaže, naumila sam mu dati jednu temru, hurmu jednu, datulu. A onda joj kaže Resulullah sallallahu alaihi sallam, da mu nisi ništa dala, bio bi ti upisan grije. Što znači, laž je grije i djeci, a kamoli drugima. Jedan od pobožnjaka koji se istakao po čuvanju od ovoga lošeg svojstva kaže, zvao se Tarf ibn Turejf, ne bih volio slagati kada bi cijeli dunjaluk bio moj. Kada bi mi sve dali na ovome svijetu. Ne bih volio jednu laž da slažem. Od vrsta laži i neistina jeste da čovjek izmišlja laž kako bi se prikazao pred drugima. Kako bi drugima rekao ono što nije pri njemu. I na taj način se ponosio pred drugima od vrsta neistina jeste laž da bi se fesad među ljudima zaturio. To jeste da bi se nered uspostavio među ljudima. Izmisliti neistinu koja nije rečena ili urađena. Od vrsta neistina jeste i to da se često neistina koristi uz hased, uz zavist. Pa se onda tu ne gledaju nikakvi propisi, niti bilo kakva mjerila. Osobito kada čovjek traži nešto što misli da mu pripada. Onda ne gleda mjeru da to dobije. Pripadalo to njemu ili ne pripadalo. Osobito kada se radi o nesporazumima i nesuglasicama među ljudima. Od neistina jeste da se sakrije nešto od istine, a ona da se kaže, drugačije bi se shvatila situacija. Ili da se pretjera u govoru nešto uveća što nije što nije tako. Od neistina jeste da čovjek govoreći neistinu opravdava svoju grešku i ne želi da je prizna da se vrati sa njim. Od neistina jeste da čovjek prenosi i neistinite riječi. Tako da je jedan od lažaca. Iako ta laž od njega nije potekla od neistina jeste da čovjek drugoga hvali onim što nije pri njemu, da bi se dodvorio takvome. Ovo je slučaj osobito kod vlasti. Mnogi se proširuju u ovoj oblasti da govore neistinu, opravdavajući to potrebom u ovome vremenu ili među ovim ljudima ili u ovome društvu. Ili da kažu mi smo među nemuslimanima, pa mi možemo da neistinu govorimo, a to nije to nije dozvoljeno osim u slučaju rata. I dosta i dosta pored ovoga vidova i načina u kojima se pojavljuje neiskrenost, neistina i laž. I onaj koji je krenuo tim putem prva i osnovna obaveza jeste da dođete obe Allahu te bareke ve taala da se povrati sa toga puta i da čvrsto odluči da se na njega više neće vraćati. Jer nesumnjivo da je to put, kako kaže Resulullah sallallahu alaihi sallam, koji vodi u propast, u, u grijehe, a grije se vode u džehennemsku vatru. Od načina kako da se sačuvamo neiskrenosti i neistine jeste da molim Allah tabaraka wa ta'ala da nas pomogne u tome. Da nas učini od iskrenih istinno ljubivih. Od načina jeste i to da smo svjesni da nas Allah tabaraka wa ta'ala prati. I da On zna sve naše radnje kako tajne tako i javne. I sve naše postupke. I da se od njega sakriti ne možemo od načina da budemo na putu iskrenosti jeste da nastojimo da i u najmanjim stvarima i u šali u bilo kojim postupcima budemo iskreni. Kako u našim obećanjima, tako u našem govoru i našim postupcima. Od načina da budemo na putu iskrenosti jeste da pogledamo na svršetak onih koji su bili iskreni, kako ih je Allah te bareke ve taala pomogao i sačuvao i svršetak onih koji su bili neiskreni i kako ih je Allah te bareke ve taala ponizio i kakav je bio njihov konac. Isto tako potrebno je da budemo svjesni vrijednosti istine i istinoljubivosti i toga da je istina temeljno svojstvo jednog mu'mina. A ne istina temeljno svojstvo jednog munafika i nevjernika. Od vrlo važnih stvari koje čovjek treba učiniti na ovome polju jeste da djecu uči iskrenosti. Jer, jer velika vatra nastaje od malog pruča, od šibica. Tako i to kod djece. Ako im dozvolimo neistinu u malim pitanjima, dok su mala, naučit će se na to, pa će onda koristiti to u svemu ostalom. Tu posebno naglašavam odgovornost roditelja. Jer neki roditelji nesvjesni toga uče svoju djecu neiskrenosti. Sjedeći kod kuće, telefon se čuje, kaže, javi se, reci, nema babe kod kuće. Naučio ga da laže. Od malih nogu. Dakle, nemojte sebe svojim rukama bacati u propast. Wala tulqu bi aydikum lit-tahluk. I čuvajte sebe i svoju porodicu od jehenemske vatre. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Od vrlo bitnih poslova i stvari koje čovjek treba da čini i ustraje na njima da bi bio od iskrenih jeste sa skrušenošću, strahopoštovanjem obavljati namaz. Jer Kur'an kaže inna salata tena anil fahša'i wal munkar. Namaz spriječava od svake vrste zla i nevaljalština. A ne sumnjivo da je lažna nevaljalština, pa će je namaz iskreni kako treba obavljen spriječiti. Od načina kako da se sačuvamo neiskrenosti i budemo inša Allah upisani u siddiqina u iskrene jeste da učimo Kur'an i razmišljamo o njegovim značinjima jer to je najveća istina i Kur'an upućuje na svako dobro a od dobra na koje upućuje jeste iskrenost istinoljubivost i od stvari koje treba učiniti da bismo bili na putu iskrenih jeste da se družimo sa iskrenima, da budemo u njihovom društvu i kad god osjetimo neiskrenost i neispravnost da napustimo toga ili to društvo i udaljimo se od takvih dok ne ostave neispravnost, laž i neiskrenost. Molim Allah tabaraka wa ta'ala da nas učini od onih koji su ponosni ovom vjerom i istinom ove vjere od onih koji šire istinu među ljudima koji pravedno postupaju i klone se svih vidova nevaljalština, laži i neispravnosti. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واعلي كلمة الحق والدين يا رب العالمين اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين اللهم افرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين اللهم سدد رميهم اللهم قو شوكتهم اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين اللهم إنا نسألك لإخواننا المستضعفين المسجونين والمعتقلين في في سجون ومعتقلات المفسدين اللهم فرج عنهم اللهم ردهم إلى أهاليهم سالمين غانمين غير خزايا ولا مفتونين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم